Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho erodo ausis. Ir jis savo tarnams pasakė, tai Jonas Krikštytojas, jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikia stebuklingos galios. Materodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos erodijados. Jonas mat jam sakė, tau nevalia jos turėti. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudies, kuri laikė jį pranašu. Erodo gimimo dieną Erodijados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, kad jis prisiektinai pažadėjo duoti jai, ko tik prašysinti. O ši savo motinos primokyta tarė, duok man čia dubenyje Jono krikštitojo galvą. Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. Jis pasiuntė budelį, kad nukirstų kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Jono mokiniai atėję pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinę Jėzui. Tai išgirdęs Jėzus laiveliu nuplaukė į dykvietę, į vienumą. Minio sužinojo ir iš miestų pėsčiomis nusekė paskui. Kai išlipo į krantą ir pamatė daugybę žmonių, Jėzui pagailo jų ir jis išgydė jų ligonius. Atėjus vakarui prisartino mokiniai ir tarė. Vietovė tuščia ir jau vėlus metas, atleisk žmonės, kad nuėję į kaimus nusipirktų maisto. Jėzus atsakė, nėra reikalo jiems iš čia eiti, jūs duokite jiems valgyti. Jie atsiliepė, Mes čia te turime penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis. Jėzus tarė, atneškite man juos. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė penkis kepaliukus ir dvi žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Visi valgė ir pasisotino. Ir pririnko nulikusių gabaliukų dvylika pilnų pintinių o valgytojų buvo apie penkis tūkstančius vyrų, be moterų ir vaikų. To jau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisęs minę. Atleidęs minę jis užkopė nuo šaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui jis buvo ten vienas. Tuo tarpu valtis jau toli toli nuplaukė nuo kranto, blaškoma bangų, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos, žengdamas ežero paviršiumi. Pamatė jį einantį ežero paviršiumi, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Jėzus to jau juos prakalbino. Nenusiminkite, tai aš, nebijokite. Petras atsiliepė. Viešpatė, jei čia tu, liepk man ateiti pas tave vandeniu. Jis atsakė, eik. Petras išlipęs iš valties, ėmė eiti vandens paviršiumi ir nuėjo prie Jėzaus. Bet pamatęs vėjos markumą, jis nusigando ir pradėjęs kęsti sušuko, viešpatie gelbėk mane. To jau ištiesęs ranką Jėzus sugrebė jį ir tarė, silpnatikį, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu, Dievo sūnus. Perplaukė jie išlipo į krantą, Genezarete. Pažinę Jėzų tos vietos gyventojai, išgarsino jį visoje apylinkėje. Žmonės sugabeno pas jį visus sergančius. Jie prašė jį leisti palytėti nors apsiausto apvadą. Ir kas tik palietė, pasveiko.